ateisto. Racconto della Brasila verchestino Rachel de Kerios. Jam antau tre longe estis unu viro, kiu estis ateisto. En la malgranda vilaggio, kie li logis, existis neniu alia ateisto krom li, tiel che la compatindulo vivis en granda isolezzo. Tamen li estis orgoila, cae neniam faris plendon, Ec ciam li sentis sin pli soleca, por exemplo en la dimanchoi, ciam la tuta popolo de la loco iris ausculti la meson, cae li restis vaganta inter la arboi de la plazo, au ancau en la antautago de la Cristnasco, ciam la personoi occupigis pri la cripo, cae la coco meso. Ile levadis raketoin en la aeron, la sonoriloi sonadis, ciui gioigis, cae noctomancis cune. Tamen la ateisto ciam fordankis la invitoin, ciuin oni faris alali. Ne preginte li ne credis, che li havas raiton partopreni la cun vespermangion. Desplice, estante ateisto, li estis ancau honesta. Li enslosigis en la heimon, cae restis cun la candelo lumanta, legante unu el siei libroi pri ateismo. Cae se unu el la personoi venantai de malproxime miris la figuron de tiu soleza viro, leganta ce la malvarmeto de la fenestro, cae demandis cial li nece estas en la meso au en la cun mancio, locanoi clarigis iene, Li ne povas, li compatindulo, li estas nia ateisto. Pri la cetero, la ateisto vivis same, kiel ciui aliai. Li laboradis en sia ofico, plantadis brasicoin, cae origanoin en la corto, zorgis pri du dricundoi, hundoi, cae cela noctigio partoprenis en rondo de samlocanoi, quiui conversaciis sidante sur la stupoi de la fontano, cae ciam la interparolo tuscis la temon pri religio, ciam estis iu quiu rimarcigis. Vi, quiu estas ateisto. Tamen alvenis unu jaro, en quiu nia ateisto, pro diversai cialoi, shaine exentis sin ancora u plis soleza mi forgesis diri, che li estis fraulo. Quancam la villaggio havis ian fieron, posedi tiun strangulon, iun publican ateiston, la fraulinoi ne sentis curagion et zinigi cun viro, tiel stigmatizita, cae ciu, apena uli formortos, iros ne presendite alla la infero. Venis hunda pesto, ciu morticis liain du perdrig hundoin. Tio shainis uno por pli la solulezon de la compatinda ateisto. Cai liai libroi, iel multe legitai cai relegitai, iam racontis al li nenion plian. Dum la tago la laboro helpadis lin pri companio, kai vespere li cun estis cun la amicoi, Tamen en tiui antiquae tempoi la homui estis tre religiemai, cae grandan parton de la tempo ili passigis en la cattolica pregeio. En la mateno estis la meso, en la vespero la rosario, en la nocto la nautaga devotado, cae dum ia ein festo la processioi, cae en tiui grand nombrai horoi en ciui la tuta popolo enmetigis en la pregeion, la ateisto el iris el la heimo, sidicis en la ombro de la crucego, sentis la bonan odoron de la incenso brulanta en la fumiloi, cae tiam sentis ian ec desiron en iri, rigardi la or coloron de la vestoi de la sanctuloi, cae la belan latinon de la pastro. Tamen li ciam sin detenis de tio, cion dirus la popolanoi, se ili vidus lin tie interne, aliein ocasoin pri envio li spertis en la tagoi de processio, ciam liei amicoi vestis religian mantelon el colora silco, cae transportis la portilon, la stangoin de la paliumo au la lumantain vax candele gingoin, sed li staris en strat angulo, cun la manoi pedigitai egde la cubutoi, en sia malnova vestajo de la ciutago. Tiam li reiris ala la laboro, quancam estis festotago, sed neniu scandaligis pritio, char ciui comprenadis lian situacion de ateisto malgrau tio, che ili bedauris pri lia malfelice destino. Sed giuste tiam, en la fino de tiu iaro, aperis iu junulino, quiu menciinde estis nevino de la pastro, cae quiu enamigis ala la ateisto. Ciel tio comencigis, nenius cias, sed la amo estas tia. Junulino passas tra la strato, equidas viron, iun si vidades la tutan vivon, cae subite sci sentas baton ene de la brusto, cae comenzas amit iun viron. Unueli nur cortusigis, antau la rigardoi, ciuin sci directis al li, tiel dolciai cae amicemai. Tamen poste, rimarcante sin amata, li, ciun neniu antaue amis, commensis ancau ami shin. Tiam ciu iu de la loco bedauris prilage amantoi, sciante che ili povos expensi prigge edzidzo cae che la pastro ne transdonos tiun naivan shafinon en la manoin de iu mem confessinta ateisto. Tiel alvenis la Christnasco. Estis rangita la cripo, cae comencigis la pilgrimado de la visitantoi, ciui venis cisi la piedon de la infano, cae tiam la amatino de la ateisto insistis che li accompanu shin en tiu de viga visito. Li diris che ne, cae ne nur grand pene li consentus eniri en la ciambron, cae resti en angulo dum si faros siain devotajoin. Tamen tion la junulino ne acceptis. Cion costas unu kiso? Ču vi ne kisas min? Li ridetis. Sed tamen vi estas homo, vi estas el carno, cae mi amas vin. La infano, kiel vi nomas gin, estas pupo el ceramico. La junulino argumentis, che el ceramico estas anca la tasso, ciun li portas alla la lipoi, cae ciu tute ne mal utilas al li. Li tiam menciis sian memamon. Certe, char li estis la loca ateisto, la sola tie. En tiu momente la iunulino exploris, dirante, che se li havas pli da memamo, ol amo al si, estas cio finita. La ateisto ectimis pritiu minazzo, cae tial donis sian consenton, quancam contrau vole. Li accompanis la triumfan iunulinon, en iris en la vizon post sci, cae alfrontis onies miregain rigardoin. Unu post aliai, la devotuloi haltis antau la cripo, flexis la genuoin, el diris pregeton cae cisis la piedon de la infano. Nun venis la vizo de la amatino, ciu farinte sian riverenzon cae doninte la cison, turnigis cae ridetis al sia bona ateisto, celante animilin. Lidis etendis la rigardon circauen, cae vidis en ciui la saman mienon de gioio cae espero. Do li decidigis li flexis la malglatan genuon cae clinis la capon sur la piedetoin de la adorato, cae jen li sentis sub la lipoi ne la malvarmon de la porcelano, sed la varmon de la carno, la movigion, la pulsadon de la carno. Li levis la oculoin teruriginte. Tiam li rigardis la infanon, cae vidis che li ridetas radiante al li, cae el liei oculoi el igis lumo, cian nenien oculoi el ceramico havus. Oni diras, che la ateisto falis sur la plancon, cun la bracoi crucigitai, plorante cae adorante, cae tiam, en tiu nocto de Cristnasco, cesis existi la sola ateisto en tiu villaggio oni diras ancau, che li ne edzigis alla la amatino. Li ne povis tion, char li forlasis cion, cae farigis monaco.